ametuhalalishia sisi swala zima la kuoa na kuoana likiwa limebeba maslahi mengi maslahi ya dini yetu na maslahi ya dunia yetu Allah subhanahu wa ta'ala makubaliano ya ndoa ameyapa jina la ahadi madhubuti Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye Qur'ani tukufu wa akhadna minkum mithaqan ghalidha na wanawake wamechukua kwenu nyinyi ahadi madhubuti Allah subhanahu wa ta'ala makubaliano ya ndoa ameyaita ni ahadi madhubuti Al-Hasan bin Sirin rahimahullahu ta'ala alipokuwa anatafsiri aya hii wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha akasema almithaqul ghalidh ahadi madhubuti qawluhum 'inda al-'aqd ni neno lao pale wanapofunga ndoa pale wali anaposema zawajtuka ala ma akhadha Allah linnisa'i ala rijali min imsakin bima'rufin au tasrih biihsan Allah subhanahu wa ta'ala alposema wa akhadna minkum mithaqan ghalidh miongoni mwa wafasiri waliotafsiri mithaqun ghalidh akasema mithaqun ghalidh ni kauli inayotoka kwa walii wa mwanamke anapomwambia mwanaume ninakuozesha kwa yale ambayo umeyachukua makubaliano kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaweka kwa ajili wanawake wafanyiwe na wanaume na wanaume wawafanyie wanawake min imsakin bimarufin au tasrih biihsan mtume sallallahu alayhi wasallam amewahusia masahaba hasa nasaha ambazo ni ujumla kwa waumini wote mtume sallallahu alayhi wasallam amewahusia wanaume wa kisahaba na akawahusia wanawake wa kisahaba katika yale ambayo wamewahusia wanaume wa kisahaba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ittaqullaha fi nisai enyi masahaba zangu enyi waumini ittaqullaha fi nisai mcheni Allah kwa wake zenu ittaqullaha fi nisai mcheni Allah kwa wake zenu fa innakum akhadhtumuhunna bi amanati llah wastahlaltum furujahunna bi kalimati llah hakika nyinyi mmewachukua hawa wanawake ikiwa ni amana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakika nyinyi zimekuwa halali tupu zao kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasi ibadallah ndoa si desturi tu za baadhi ya watu au za baadhi ya miji bali ndoa ni mithaqun ghalidh ni ahadi madhubuti atambue kila mwenye ndoa ya kwamba ana makubaliano ambayo ameyachukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala makubaliano ni mengi mno makubaliano ni mengi mno makubaliano hayo ulama wameyapa haki wameyapa jina la alhuququ zawjia makubaliano hayo wanawachuoni wameyapa jina la haki za wanandoa pakawa kuna haqu zauj ala zauja pakawa kuna haqu zauja ala zauj na pakawa kuna huququ mushtarika pakawa kuna haki za mume kwa mkewe na pakawa kuna haki za mke kwa mumewe lakini pia vile vile pakawa kuna haki zenye kushirikiana Allah subhanahu wa ta'ala katika yale aliyosema katika aya maarufu kwa waumini na hasa kwa wanaume Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an nisa bima faddala Allah ba'dhuhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Allah subhanahu wa ta'ala anasema arrijalu qawamuna ala nisa wanaume ni wasimamizi wa wanawake wanaume ni wasimamizi wa wanawake qala al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala anasema imam qurtubi Allah mrahamu alipokuwa tafsiri aya hii arrijalu qawwamuna ala nisa wanaume ni wasimamizi wa wanawake qala alqiyamu ala nisaihim fi ta'dibihinna wal akhdhu ala aydihinna fima yajibu alayhim lillahi wa li anfusihim akasema al-Imam Qurtubi al-qiyamu ala nisaihin wanaume ni wasimamizi wa wake zao fi taadibihinna katika kuwatia kwao adabu katika kuwafunza kwao adabu wal akhdhu ala aidihinna na kuwashika mikono yao fima yajibu alaihinna lillah katika yale ambayo ni wajibu juu ya wanawake kwa Mola wao wali anfusihim na kwa yale ambayo ni wajibu kwa wanawake juu ya nafsi za waume zao mwanaume baada ya kuwa yeye ni qaim ni msimamizi wa mkewe ni lazima atambue ni mambo gani ambayo yeye ana wajibu wa kumsimamia mke wake katika hii mithaqun ghalidh jambo kubwa arrajul mu'tamin ala fi'ali zawjatihi mwanamume ni amepewa amana juu ya matendo ya mke wake mwanamume amepewa amana juu ya matendo ya mke wake hii arrijalu qawamuna ala nisa ambayo imekuwa ni wimbo kwetu sisi wanaume kuwaeleza wake zetu kwamba sisi ni wasimizi wenu Allah anasema arrijalu qawamuna ala nisa kwa hiyo hutuba yangu ya leo nitapenda kuikumbusha nafsi yangu na kukumbusheni hasa wanaume japokuwa ukumbusho huu utaenea kwa waumini wote mwanamume ni lipi jukumu lako la msingi mwanaume ni lipi jukumu lako la msingi kwa mkeo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره الله سبحانه وتعالى نسيم اني بلوامين زيكوين نفسي زينو واهليكم نارا نموكوي نفسي ذا فاميليا زينو كتوكانا نموت وجهنم وقودها الناس والحجارة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا سيما أي علموهم وأدبوهم wafundisheni wafundisheni na muwafunze adabu familia zenu wafundisheni wafundisheni nini wafundisheni wafundisheni nini tukisema tu wafundisheni litakuwa ni neno la ujumla lakini ulama hawakuacha imamu bin Kathir anasema wa'alimu ahlikum min al-amal bi ta'ati Allah ma yuqawwin bihi أنفسهم من النار وعلموا أهليكم وفندشين فمليزين وعلموا أهليكم وفندشين فمليزين من العمل بطاعة الله ما تيندو تندو تي الله سبحانه وتعالى ما ما تيندو أمبايو يقوين به watajikinga nayo anfusahum minan nar kutokana na nafsi zao na moto jukumu letu la mwanzo au tuseme jukumu mama ambalo mwanamume anatakiwa alisimamie kwa mkewe ni kumfundisha mambo ambayo kwayo atajikinga nayo na moto wa jahannam نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا بما يحب ويرضى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أوصيكم مرة ثانية كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل أيها الناس عباد الله العقد الزوجي ميثاق غليظ والواجب على الرجل أن يسعى سعيا شديدا في حفظ هذه العقد وهذا الميثاق ndoa ni makubaliano madhubuti ni ahadi nzito waliochukua wanandoa na miongoni mwa mambo yanayomwajibikia kila mwanandoa ni kuhifadhi makubaliano haya na mwanaume Allah subhanahu wa ta'ala amempa usimamizi katika yale ambayo anatakiwa kuyasimamia ni kusimamia dini ya mke wake dini ni rasilimali ya kila muislamu ni wajibu kwa mwanaume kuihakiki Qur'ani ya mke wake ni wajibu kwa mwanaume kuihakiki sala ya mke wake ni wajibu kwa mwanaume kuihakiki tahara ya mke wake kila ambacho mke anatakiwa kukitenda ni wajibu kwa mwanaume kukihakiki hicho na siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza kila mwenye akili katika waumini baada ya kutambua kwamba ana ahadi kwenye shingo yake mbele ya Mola wake itakuwa njia la ajabu mwanamume hajui dini ya mkewe inapendaje mwanaume hajui mkewe kwenye Qur'ani ana uwezo kiasi gani hajui mkewe kwenye tahara anaielewa kiasi gani ni wanawake wangapi hawajui tahara walio ndani ya ndoa ni maswali mangapi wanaelekezewa mashekhe maswali ya ajabu kabisa ambayo hayawezi kuulizwa na mtu aliyezaliwa katika Uislamu akakulia katika Uislamu na anajipamba katika Uislamu kwa sababu Uislamu ni matendo ya kila siku tahara ni ibada ya kila siku lakini kuna maswali yanaulizwa bila shaka mwanamke huyu haitambui tahara ayuha zawj ewe mume umewahi kuihakiki tahara ya mkeo ewe mume umewahi kuihakiki sala ya mkeo matendo na maneno ewe mume umewahi kuihakiki Qur'ani ya mkeo hanywa swali kwako na Allah siku ya kiyama atakuuliza kullukum ra'in wa kullukum mas'ul anir raiya nyinyi wote ni wachunga na kila mchunga ataulizwa kwa kile alichokichunga warajurai ra'i na mwanamume ni mchunga ala ahli baitihi juu ya watu wa nyumba yake na katika watu wa nyumba yako ni mkeo na Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza juu ya matendo yake ya dini na ya dunia kipi alikifanya wewe una dhima maadamu yupo chini yako wengi katika sisi wanaume akili zetu zinahangaika mke wangu atakula nini mke wangu atavaa nini mke wangu ataishi wapi analala wapi anaamka wapi haya ndiyo yanayotushughulisha hatushughulishwi na dini za wake zetu hatushughulishwi na dini za watoto wetu na tutambue ya kwamba hili ni jukumu mama kabla ya kujua atakula nini atavaa nini na atalala wapi ibn Qudama al-Maqdisi anasimulia anasema ilikuwa akitoka mwanaume katika nyumba yake mkewe anamwambia inna nasbir ala wa lan nasbira ala nar e mume wangu sisi watu wako wa familia tupo tayari kuvumilia njaa lakini hatuko tayari kuvumilia moto na huu ndio uhalisia adhabu ya Allah ni kali na maisha ya dunia ni maisha ya kupita litambue jukumu lako la msingi dini ya mke wako ni amana yako matendo ya mke wako ni amana yako usiseme nimesema haelewi haya maneno yatatamkwa na wanaume wengi ukimweleza katika upande wa mambo ya dini lakini huwezi kusikia mwanamume anasema nimesema sana lakini hasikii ana miezi mitatu hapewi unyumba kwamba mkewe sasa hampi unyumba sikutii katika unyumba alafu ukamsikia analalamika mke wangu nampa nasaha lakini haelewi huyu mwanaume bila shaka atachukua maamuzi ni yapi maamuzi yako kwenye ususuavu wa mkeo katika dini ni ipi ghera yako kwenye ususuavu wa mkeo katika dini ayuha nasi badallah tumche Allah katika nafsi zetu tumche Allah katika majukumu yetu na moja ya jukumu letu ni kusimamia dini za wake zetu na Allah atakwenda kutuuliza juu ya hili nimalizie hotuba yangu baada ya kusema yote kabla hujafikiria kusimamia dini ya mkeo pia fikiria dini yako waqimi salat